Alloh subhanahu va taolo insonni yaratar ekan, qaysi yaxshilik bo'lsa, shunga yo'lladi. Qaysi yomonlik bo'lsa, shundan qaytardi. buyurgan yaxshiliklarning eng asosiysi tavhiddir. Qaytargan narsalarning ichidagi eng yomoni shirkdir. Modomiki insonning qalbida tavhid barpo bo'lmas ekan, shirkdan ehtiyot bo'lib saqlanishlik barpo bo'lmas ekan, uning hayotdagi qilgan amalining birortasini e'tibori bo'lmaydi, birodarlar. U biz bilan sizni ko'zimizga ko'ringan har qanday yaxshilik deb atalgan narsa u Allohning mezonida yaxshilik emas. Shuning uchun tavhid aqidasini qalbga o'rnatmoqligimiz kerak va undan keyin shirkdan salomat saqlanmoqligimiz kerak. Va iymon asoslaridan bo'lgan eng asosiy iymon halqasini ham qo'lga keltirmoqligimiz kerakki, bu Alloh uchun yaxshi ko'rishlik, Alloh uchun yomon ko'rishlikdir. Mana bu sifat iymon halqalarining eng mustahkamidir. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Shu narsani biz o'zimizda mujassamlashtirganimizdan keyin Alloh subhanahu va taoloning buyurgan farzlarning eng asosiysi namozdir. Namozni barpo qilishlikka Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Va Alloh subhanahu va taolo namozni barpo qilganimizdan keyin zakotni o'tashlikka Alloh buyurdi. Bu zakotni o'tashlikka biz majburmiz, modomiki iymonni da'vo qilsak. Bugungi darsimizda nihoyatda ko'p savollar bo'lganligi uchun darsimizni mavzusini har xil boblarga o'tkazamiz goho shu bobga o'tishligimiz bizlarning ko'p narsa haqlarida qisqacha bir ma'lumotga ega qiladida shu bilan ba'zi savollar ham kamayib qolsa ajab emas dushanba kuni alloh subhanahu va taoloning madadi bilan mana bir dars davom etyapti alloh subhanahu va taolo shu darsni davom qilsin buning dushanba kuni tanlanishligining siri abu hurayra anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilarki تعرض fi kulli كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا إمام مسلم جامع sahihlarda keltirgan hadis sharifdan har bir narsani hayotda ko'ldalang qilinadigan ko'rsatiladigan davri bo'ladi. Bozor kunda insonlar o'zlarining kasb qilgan mollarini ko'rsatishligi ko'rsatib, uni ko'ldalang qilib, shu molini o'tkazishlikka harakat qiladi. Bu har kuni bo'lavermaydi. Ma'lum bir kunlar bo'ladiki, haftaning ba'zi kunlarida insonlar o'zlarining mollarini qilgan kasblarini ko'rsatishadi. amallarning ham ko'rsatiladigan kunlari bor. Mu'minlar hayotda amal qilishar ekan, amallari maqbul bo'lsa, shu amallar har dushanba va payshanba kuni to'ldiran qilinadi. Amal go'yoki o'tadigan kuni. Amallar qo'pol qilib aytsak, bozori har dushanba, har payshanba kuni. amallar ko'ldalang qilinadi amallarning yaxshilari yomonlari bu narsalar ko'ldalang qilinadigan kundir rasululloh sollallohu alayhi vasallam dushanba kuni ro'za tutardilar payshanba kuni ro'za tutardilar shu ro'zadan so'raldilarki nima uchun shu kunda tutganliklarini so'ralganda ba'zi rivoyatlarda dushanba kuni tug'ildim dedilar Dushanba kuni tug'ilganliklarini roza bilan shu kuni roza tutdilar. Birodarlar, dushanba kuni tug'ilgan ekanlar, tug'ilgan kunlarda roza tutibdilar. Ya'ni islomning tarbiyasini qarang. Ajnabiy millatlar tug'ilgan kunida shunday ishlar qilishadiki, shu tug'ilmaganda tuziroq bo'lardi deydigan ishlar bo'ladi. mana bu narsa islom xursandlikni nishonlayotgan kunda amalini mustahkamroq qiladi misol qilib olganimizda ramazoni sharifda qur'oni karim nozil bo'lgan mo'minlar qur'oni karim nozil bo'linishligini mana alloh subhanahu va taoloning farzi ro'za tutishlik bilan ollohning buyrug'iga o'zlarining muqayyat qilishlik bilan nishonlanishadi nishonlaydilar Eid kunini Alloh subhanahu va taolo Eid, ya'ni xursandlik kuni, gunohlarning mag'firat qilinadigan kunini Ramazon sharifdagi Eidni tamom bo'lgandan keyin fitr ro'zalarini kambag'allarga berishlik bilan, qarindosh urug'lar bilan silay rahim qilishlik bilan, o'zlarining pokiza qilib g'usl qilishlik bilan va ozoda kiyimlarni kiyishlik bilan nishonlashadi. qurbon aydida qurbonlik qilib kambag'allarga taqsim qilishlik bilan nishonlanishadilar va kam shu xursandlikni boyu kambag'alga barobar bo'lishligini nishonlab o'tkazishadilar ular Eid xursandlik kunlarida Allohning buyrug'iga yaxshiroq bir muqayyat bo'lib yashashadilar. Shuning uchun ham bo'lsa kerak Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu dan bu kishining nihoyatda bir fasohatlik so'zlari ko'p bo'lganligidan bir kishi o'zingizdan ko'ra ham bir ta'sirchanroq so'z aytgan odamni ko'rdingizmi deganlarda men o'zimga ta'sir qilgan so'zlarning bittasi shuki dedilar ruhbonlardan ya'ni ahli kitoblarning tarki dunyo qilib tog'i toshga chiqib ketgan odamlardan bittasidan so'ragan ekanlar mata idukum qachon bo'ladi deb ali ibn abi tolib so'ragan ekanlar shunda javob bergan ekanki yavmun La na'si la. Bizning bayramimiz Allohga osiy bo'lmagan kunimiz bayram degan ekan. Ya'ni amallar ham dushanba va payshanba kuni ko'ldalang qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan dushanba kungi ro'zadan so'raganlar so'ralganlarda javob bergan ekanlarki, dushanba va payshanba kuni nafr ro'za tutaman, amallar ko'ldalang qilinayotgan vaqtda ro'zador bo'lib turishlikni xohlayman degan ekan. ya'ni yaxshiroq amalda turishlikni xohlayman degan ekanlar mana bu kunda alloh subhanahu va taolo amallarni ko'ldalang qilingan vaqtda inson yaxshiroq bir amal ustida turishligini o'zining bozorga olib chiqqan kasbdan qilgan narsalarini inson har xil bo'ladi ba'zilari yaxshi bo'lmaydi yaxshirog'i ko'rinib turgan vaqtda shu yaxshisi bilan boshqalari ham o'tib ketib qoladi birodarlar ana shunga o'xshagan shu kunda amalni e'tibor qilar ekanlar ertaga bozor degan kuni birodarlar har kim beparvo bo'lib kelayotgan bo'lsa ham ertaga bozor degan kuni kechroq uxlab saharroq turib tayyorgarlik ko'ra boshlaydi mo'min kishi ham o'zining duyshanba va payshanba kunida amallar ko'ldalang qilinadigan kun deb ishtihod shu kunda amalga yaxshiroq ko'proq yaxshi amal qilishlikka ishtihod qilmoqligi kerak bizning dunyoqarashimizga faqat ajnabiy falsafalarning ta'siri ko'p o'tib ketganligidan biz moddiy narsalarni ham tushunib qolganmizda ma'naviy taraflarga biz e'tibor bermay qo'yganmiz alloh subhanahu va taolo shu kunda Allohga hech bir narsani sharik qilmagan odamlarni gunohini kechiradi magar bir kishi bilan ikkinchi bir kishi o'rtasida mo'min birodarini o'rtasida adovat bo'lsa alloh taolo maloikalarga aytadiki qo'yib qo'yinglar bu ikkovini o'zlari bir kelishguncha gunohini kechirmay turaylik degan ya'ni gunohi kechirilmasdan tursin deb shunday deb qo'yar ekan demak shu kunda ham amallar ko'zdalang qilingan kunda bir yaxshi holatda bo'lishligimiz uchun darsni shu kunga qilinishligini siri ham shu birodarlar alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmon kishini so'kishlik haqida qattiq so'z yo'llanma qattiq so'z berdi aytdilar bismillahi rohmanir rohim abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun musulmon odamni so'kishlik fisqdir u bilan qattiq bir qitol qattiq jang qilishlik kufrdir nomkorlik nonko'rlik bu. Agar qatlga olib borsa, ya'ni o'ldirishlikka borib qolsa, kufr bu. Abu Zar Zufori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi aw al kufri illa irtaddat alayhi, illam yakun sahibuhu kadhalika. Bir kishi ikkinchi bir kishini fisq bilan yo kufr bilan haqorat qilib, shunga bo'hton toshini otsa, u so'kilgan odam shunday odam bo'lmasa haqiqatda shu fisq va kufr unga qaytib keladi. Agar bir kishini bir odam fosiq desa, yoinki kofir desa, ikkita odamdan bittasi albatta fosiq yo kofir bo'ladi. Agar haqiqatda fosiq bo'lsa, shuni aytgan. haqiqatda kofir bo'lsa shuni aytgani ammo haqiqatda shunday bo'lmasa o'zi fosiq yoyinki kofir degan bo'lsa kofir bo'ladi albatta bittasi bo'ladi degan ekanlar shuning uchun bu kalimani og'izga olinishlikda ehtiyot bo'lmoqlik kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali tiriklarni emas o'lgan kishilarni so'kishlikdan qaytardilar Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis sharifda aytilarki, "La tasubbul amwat" o'lgan kishilarni so'kmanglar. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Ular endi taqdim qilishgan narsalarga yetib borishdi. Agar ular tamomiy zalolatda bo'lishgan bo'lsa, jahannamga yetib borishdi. So'kishlikni foydasi yo'q. Va yana yaxshi odamlar bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo gunohlarni mag'firat qilgan bo'lsa, Bu so'kishlik insonga yomonlikni olib keladi. Alloh subhanahu va taoloning rozi bo'lgan narsasiga rozi bo'lmaslikni olib keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu musulmon odamlarga ozor bermaslikni bu islomning alomati dedilar. Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi va yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallohu anhu. Musulmon odam kim haqiqiy musulmon odam musulmonlar tili va qo'lidan salomat bo'lgan bo'lsa biz shu qo'lidan salomat bo'lsa tilidan salomat bo'lganligi albatta uning ozori so'kishidan salomat bo'lsa deb tushunamiz qo'lidan salomat bo'lsa degani albatta undan bir zarba kalta yemasligini tushunamiz lekin bu nuqta bir daqiqdir birodarlar bir musulmonni haqqida yomon so'z yozishlik ham u musulmonni qo'lidan salomat bo'lmaslikdir birodar Ba'zi musulmonlar so'kmaydi, urmaydi. O'zini musulmon sanagan odam deb aytsa yaxshiroq bo'ladi. Lekin qalami bilan musulmonni butun unga butun tajassus qilib, ayblarini istab har qanday bir buni ustidan shikoyatlar, nohaq bo'xtonlar bilan shikoyat qiladi. Mana bu qo'lidan salomat bo'lmayishlikni ma'nosini buni ham tushunmoqligimiz kerak. Wal muhajir hijrat qiluvchi odam hijrat rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana makkadan madinaga hijrat qildilar bu hijratning savobi nihoyatda katta bo'ldi endi bu buni bu yoqda hijrat tamom bo'ldi hijrat kim haqiqiy muhojir kim olloh qaytargan narsadan o'zi shundan voz kechgan odam shuni tashlagan makkani tashlab madinaga ketishdilar endi muhojir deb hijrat qiluvchi deb kim aytamiz olloh qaytargan narsani tashlagan odam hijrat qiluvchidir musulmon odamni ustidan kulishlik haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadis sharif yo'llanmalariki roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar la tuzhiri shamatata li akhika fayarhamahullohu va yabtalika birodaring musulmon birodaringni ustidan kulishlikni o'zingda ko'rsatmagin alloh subhanahu va taolo sen musulmon odamga kulsang uni rahmatiga oladida shu baloni senga giriftor qiladi albatta musulmon odamga kulgan odam shu baloga o'zi bir giriftor bo'lishligi bordir mana shu hadis shunga dalolat qilyapti birodarlar haqiqatda ham buni har bir odam o'zini hayotida bir qo'qqisdan shu kulgan shuni masxara qilgan bo'lsa albatta shu odam o'zini boshiga shu musibat tushgandir aldov mana bu narsadan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytadilar bizni dinimiz qaytadilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man hamala alayna silah falaysa minna va man ghashshana falaysa minna kim bizga silah ko'targan bo'lsa dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya'ni mo'min kishilar mo'min odamga silah ko'targan odam bizdan emas dedilar va bizga g'ashlik qilib soflik bilan muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar mana bu sofmaslikka bitta misolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining qilgan amallarini o'rganishligimiz bizga sof bo'lmaslik qaysilarga kirishligini ham o'rgatadiki hozirgi vaqtdagi bay muomalalarda soflik yo'qolib qolgan birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir taom to'planib qo'ygan bir xonadan o'tdilar. Fa'adkhala yadahu fiha. Shu taomni to'plangan joyi qo'llarini bir solib ko'rdilar. Ya'ni taom degani yeydigan narsa. Bundan biror talbir ovqat emas. Yeydigan narsa bor joyi to'planib qo'ygan. Shunga qaradilarda qo'llarini solib ko'rdilar. Fanalat asabi'uhu balalan. Barmoqlari bir namga tegdi. Ya'ni pastida esa hammasi uyib qolgan qanday narsa bo'lsa ham yeydigan narsa bo'lsa uyib qolibdi bu nimasi dedilar bu pastida bu uyib qolgani turibdiyu dedilar yomg'ir tegdi dedi yomg'ir yoqqanda shunaqa bo'lib qoldi ya rasululloh قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا bu shu nam bo'lgan joyni sen tepasiga qo'yib qo'ymabsanda dedilar Hatto odamlar ko'rishi kerak edi. Man g'ashshana bizga xolis muomala qilmagan odam bizdan emas dedilar. Mana bu narsada biz biror bir narsani aybini aytib qo'ymoqligimiz kerak. Barakotning yo'qolishligi shu sabab bo'ldi. Bizga ajnabiy millatlardan mana bu nosoflik o'tib keldi, birodarlar. Bizi tariximiz sof muomalalar bilan to'la. hozirgi vaqtda musulmonlar shunaqa bo'lib qolgan deb ko'p odamlar deydi yo'q bu o'z öz o'zidan bo'lgani yo'q bu qattiq bir uyushtirilgan ishlar natijasida musulmonlar shu ahvolda bo'lib qoldi abu hanifa rahimaulloh bu kishi to'npurishlik qilar ekanlar shu to'nlarini ba'zi ayblarini aytishlikni tayinlagan ekanlar xodimlari buni aybini aytmasdan sotib yuborgan ekan bir xilda qilib sotib yuborgan ikki xil savdoga qo'yishligi kerak bo'lganda buni ikki xil sotmasdan hammasini bir xilda sotgan ekan shu kelsalar xodim hammasini shunday bir xilda savdo sotganligi ma'lum bo'lgandan keyin shunda o'zi qoida bir bay buzilib qolsa savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan muhtojlarga berib dasmoya halol bo'laveradi Bu kishi dasmoyani ham qo'shib turib berib olgan ekanlar. Bizi islom tarixida muomalatlar, bay muomalatlarni ko'rilsa, faqat pot muomalatlar bilan to'la bizi tariximiz. Lekin mana bu hozirgi davrdagi narsa islomning ta'sirida bo'lgan emas, birodarlar. Hozirgi ta'sirlar islomga zid bo'lgan tarbiyaning ta'sirida shunday bo'lib qoldi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam man qildilar. Mana abu hurayra roziyallohu ning rivoyatlarida la tanajashu najis muomala qilmanglar dedilar Najis nima bir kishi ikkinchi bir kishiga savdo qilib turgan vaqtda sotuvchi odamga ikkinchi bir kishi kelib misol qilib aytsak 100 so'mga sotilayotgan narsa bo'lsa shuni 150 so'mga bering deydi lekin olish niyati yo'q 150 so'mga bering deydida, u oluvchi odam oldidan ketadi 150 so'mga bermagandan keyin. Bu keyingi olmoqchi bo'lgan odam ketgan, bu ketgandan keyin 150 so'mga menga bering deydi. Mayli, boshqaga bermadim, sizga berdim deb beradi. Bu sotuvchi bilan haligi odam kelishib olgan. Ya'ni shu narsaning narxini baland qilishlik uchun o'zi olish niyatida yo'q matoni balandroq narx bilan aytadida uni unga bermaydida ketgandan keyin boshqa odam olsa e menga bu boshqa narxga boshqa odamga bermagan narxga menga berdi deb quvonib ketaveradi sodda odam bo'lsa mana bu najisdir shundan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man qildilar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib bayda ko'p aldanaman dedilar shunda aytdilarki kim bilan bay qilayotganingda la xilabata deb qo'ygin dedilar bayda aldash yo'q deb qo'ygin la xilabata shu deyishlik bilan aldanmaysan dedilar shuning uchun bayda aldanib qolayotgan odam la xilabata ya'ni bayda aldash yo'q degan so'z bilan inshaalloh mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'llanma beryaptilar shu bayda aldanmaydi aldashlik hayot bo'lar ekan fasod yo'llarida ham ba'zida aldaydi odamlar mana bu abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki man aw mamlukahu falaysa minna kim birovning ayolini aldab oilasini buzib o'zi turmush qilsa yoyinki o'zi turmush qilmadiyu shundan judo bo'ladigan bo'lishlikka sabab bo'ladigan so'zlar bilan aynitib boshqa tarafga chiqarib yubordi boshqa odam turmush qilib ketishligiga sabab bo'ldi yoyinki mamluk qo'l ostidagi mulkini biror bir xodimi bo'lsa shuni aldab buzdi mana bu bizdan emas degan ekanlar mana bu narsa birodarlar hozirgi vaqtda bunaqa ishlar nihoyatda ko'p quloqqa chalinadi ko'proq bu narsa birodarlar birovning qo'lida xizmat qilib turgan mana bu kishilarni aldab ketishlik ko'p topiladi bu ko'chadagi odamlarda bo'lsa mana bu ayolini buzib qo'yishlik ya'ni uning axloqini buzishlik shu bilan buni ko'nglini sovutib boshqa taraflarga ajralib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlar bu bizdan emas dedilar bizdan emas bo'lgan musulmon bo'lmagan odamlarni qilishligi bunga qiziq emas ajablanarli emas ular albatta shu ish bilan hayotini o'tkazishadi shunday fasodlar bilan o'tkazadi lekin musulmonlardan agar kimda kim shunday qilsa mendan emas dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyonatchilar haqida aytdilarki لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان الله saqlasin hammamizni ham har bir xiyonatchini qiyomat kuni bayrog'i bo'ladi xiyonatchiligi bilinib turadi bu falonchini xiyonati deb turadi turiladi ba'zi rivoyatlarda likulli diva un inda ustihi yawmal qiyama yurfa'u lahu biqadri qadrihi ala wala g'odira a'zamu qadran min amiri amma har bir xiyonatchining orqa tarafida bayrog'i bo'ladi ust deb o'zi aslida ust insonning orqa tarafini aytadi bu ya'ni doim orqasiga shunday yopishtirib qo'yilgan bo'ladi bayrog'i xiyonat bayrog'i bunda bilinib turadi uni xiyonati kichikroq bo'lsa pastroq ko'tarilgan bo'ladi xiyonati katta bo'lsa nihoyatda baland ko'tarilib xiyonati bilinib turiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xiyonatning kattasiga ogohlantirdilarki omma odamlarni ustida turgan odamning xiyonatidan katta xiyonat yo'q dedilar ya'ni omma odamlarni amiri bo'lib turgan odam xiyonat qilsa bu butun hamyo xiyonatga aylanib ketadi abu zar al g'iforiy roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki alim." toifa borki alloh taolo qiyomat kuni gapirmaydi ularga qaramaydi ham ularni poklamaydi ham ularga alamlantiruvchi azob dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات shu so'zlarni uch marta o'qiganlaridan keyin qola abu zarin va khasiru manhum ya rasululloh bular muvaffaqiyatsiz bo'ldi ziyonkor bo'ldi uchovlari kimlar bular deganlarda birinchisi al musbil dedilar musbil o'zini libosini ya'ni kiyadigan liboslarni birodarlar oshig'idan pastga tushirib yerga sudrab yuradiganlar yerga sudrar yurib shuni kibran shunaqa qilgan odamlar faqat kibrga qaytdir birodarlar kibran shunday qilgan odamlarga alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni gapirmaydi qaramaydi potlamaydi ikkinchisi mannon minnat qiluvchi minnat qiluvchi bir yaxshilik qilmovchi emas yaxshilik qiladiyu minnat qiladi mana bu uchinchisi o'zini matosini yolg'on qasam bilan bozorda yurgizadi o'tmay turgan narsasini bozorda yolg'on qasam bilan bozorda yurgizib yuborgan uchov toifaga alloh subhanahu va taolo qaramaydi gapirmaydi va poklamaydi ularga alamlantiruvchi azob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tillarini pok saqlagan kishilarning ustozlaridir shunchalik tillarini pok saqlaganlarki bu kishini biror kishi tillaridan chiqqan so'zdan ayb topolmaydi lekin shunday bo'lsa ham ba'zi bir kishilarga la'nat aytganlar la'nat aytilgan odamlar nihoyatda razil bo'lganligidan shularga la'nat e'lon qilganlar shular kimlar qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo birinchi ala la'natullohi ala zolimin dedi Allohni la'nati bo'lsin zolimlarga. Zolim odamga Allohning la'nati bo'lsin deb Alloh o'zi aytdi Qur'oni Karimda. Fa'azzana mu'azzinun baynahum al-la'natullohi 'alal zolimin. Bu ikkinchi la'nat kalimasi Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ahli jannatlarni jannatga kirgizib, ahli jahannamni jahannamga kirgizgandan keyin o'rtada jannatni ham bir ko'rishgandan keyin ular bir shu jannatni orzu qilishib turgan vaqtda Alloh tarafidan nido qiluvchi nido qiladiki, Allohni la'nati bo'lsin bu zolimlarga deydi. Jannatni ular ko'rishligi musulmonlarni dunyoda masxara qilib yurishgan edi. Nahotki shular kirib biz qolamizmi deb masxara qilib yurishgan edi. Ana shu holatni Alloh subhanahu va taolo u ahli jannatni ularga bir ko'rsatadi. Ki bu alam azob ziyoda bo'lishi uchun va ularga Allohning la'nati bo'lsin zolimlarga degan xitob bilan o'rta bekiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan <clears throat> sahih hadislarda bir necha toifalarga la'nat aytganlar. Mana bu narsalarni bilmoqligimiz kerakki, mushun bilan biz la'nat o'rinlaridan o'zimizni chetga olmoqligimiz kerak. La'anallohu al-vasilata mustawsila dedilar. soch ulovchi ayollarga soch ulab tiriklik qiladigan ayollarga bularga ollohni la'nati bo'lsin dedilar. Val mustausila soch ulatuvchi ayollarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Chunki birodarlar, biz buni illatini bayon qilmoqchi emasmiz. O'zi o'ylab ko'rganda bu sochni ulash va ulatish bu nihoyatda qabihligi ma'lumdir. birinchi qayerdan oladi bu sochni mabodo bir hayvonni junidan olsa insonga bu sharafiga bu past narsa bu hayvon hayvonni junini inson o'zini boshiga qo'yishligi bu inson bo'lganligiga attan qilish bu endi undan tashqari inson bu soch bilangina inson bo'lmaydi insonni haqiqiy inson qiladigan narsa undagi fazilat ma'naviyat bo'ladi alloh subhanahu va taolo birovni besoch yaratgani yo'q ko'proq bu ayollar qilganligi uchun siyga muannas siyg'asida kelyapti shu bilan shug'ullanuvchi ham ayollar bo'lganligi uchun ko'proq siyga ayol siyg'asida kelyapti mabodo insonni sochini bo'lsa tirikni sochini qirqib bermasa kerak hech kim. Soch ulashlikka qiziqqan odam sochini qirqib bermaydi hech qachon. Bu soch ulashlikka albatta o'lgan odamni sochi bo'ladi endi. O'lgan odamning sochini ulashlik o'zi bu nimaligini buni o'zini birovni sochini o'lib ketayotgan vaqtda sochini qirqib ulash va ulatish bu narsa haqiqiy la'natga sazovor ekan deb tushunamiz qolamiz bu narsa. agar shu ishni yaxshi degan odamlar davo bo'lsa boshqa millatlardan aytishi mumkin hammalari o'zlarining onalari o'lgan vaqtida sochlarini qirqib sotishsin ana Yo'inki o'zlariga vasiyat qilsinki biz o'lganda sochimizni boshqalarga bir pul qilib sotinglar hech kim bu narsani qilmaydi demak inson hech bir narsani tafakkur qilmasligi natijasida soch ulash va ulatishlik vujudga keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam la'nat aytdilar la'anallohu akila riba ribo sudxo'rlik bilan tiriklik qiluvchilarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar chunki ribo bu hamma insonlar o'rtasini buzib tashlaydi islom bizga mufovazani o'rgatdi shariklikni o'rgatdi shariklik albatta bu <coughs> tijoratda shariklik ziroatda shariklik boshqa sinoat hunarmandchiliklarda shariklik bu narsalarni o'rgatdi ribo doim foyda ko'radi bu durust emas ammo mufovaza shariklik bo'lsa foyda zarar sharik bo'ladi alloh subhanahu va taolo riboni harom qildi mufovaza shariklikni halol qildi suratkashlarga la'nat aytdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam surat nima jonli narsalarning suratini oluvchi kishilarga la'nat aytdilar u narsani suratini oluvchi kishi birinchi shirk asosini vujudga kelishiga sabab bo'ladi ikkinchidan u jonli narsani o'xshatdim deb davo qiladi ya'ni alloh subhanahu va taoloning yaratgan maxluqiga barobar bo'lgan jonli narsani davo qiladi ruh faqat jonli narsalarga kirgan agar surat olishlikka ishqiboz bo'lsa daraxt va boshqa jonsiz narsalarni suratini olsa u shariatda man qilinmagan hududaha. yerning chegarasini o'zgartirgan odamga ollohni la'nati bo'lsin dedilar ya'ni bir kishi bilan ikkinchi kishining o'rtasida bir chegara bor edi shu chegarani o'zgartirib o'ziga birovning haqqini qo'shib oldi mana bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarafidan la'nat aytilingan narsadir hozirgi vaqtda hamsoyalar o'rtasidagi kelishmovchilikning aksarini ko'rsangiz bir qismi shundan tashkil topgandir birodarlar chunki bu yerda shayton insonni mal'un bo'lishligini xohlaydi o'zi mal'un meni yonimda turgan ham mal'un bo'lsin deydida shuncha yeri turgan odam shu yerga kelganda bir tortishuv vujudga keladi ollohni la'nati bo'lsin o'g'riga dedilar o'g'ri birodarlar dedi muzakkar er siyrasida kelyapti chunki tarixda ayollardan o'g'rilar bo'lmagan hozirgi vaqtda bo'lsa ayollardan bo'lgan o'g'ri ham ko'paydi birodarlar. Chunki ayol kishida o'g'rilik sifatini topilinishligiga hech bir tasavvur qilib bo'lmagan. Uning nazokat tabiati, uning qalbidagi mehr, shafqat sababli o'g'rilik u ayolda topilmasligi kerak. O'g'ri kishiyu o'g'ri ayolga Allohning la'nati bo'lsin. Ba'zida tuxum ham o'g'irlaydi dedilar. Bir arzimas narsani ham o'g'irlab yuradi. Haqiqatda o'g'rini o'g'irlagan narsalarni ko'rsangiz, misol nihoyat darajada Allohni la'nati bo'lsin deysiz. Bu nihoyatda bir pastkashlik bu. Bo'lib ham pokiza o'rinlarda o'g'rilik qilishlik bu nihoyat darajada Allohni la'nati bo'lsin deysiz. U mal'un bo'lgandan keyin unga gap ta'sir qilmaydi, birodarlar. Magar qattiq tavba qilib o'zini o'nglasagina, shundagina Alloh subhanahu va taolo u so'zlarni ta'sir qildirdi. Shuning uchun Allohni la'nati bo'lsin o'g'riga. ota onasiga la'nat aytganga Allohning la'nati bo'lsin shu so'zni aytganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ashablar savol qildilarki yo rasululloh odam ham o'zini ota onasiga la'nat aytadimi dedilar shunda aytdilarki bir kishining ota onasiga la'nat aytadi u meni ota onamga la'nat aytding deb u ham uni ota onasiga la'nat aytadi shu o'zining ota onasiga la'nat aytilishligiga sabab bo'lishlik la'nat aytishlikdir dedilar ollohni nomidan boshqa nomga atab so'yganga ollohni la'nati bo'lsin dedilar birodarlar mana bu narsani bilaylik hammamiz hozirgi vaqtda mozorlarga atab so'yayotgan butun ollohdan boshqa nomiga atab so'yilayotgan narsalarga emas so'yuvchiga ollohni la'nati bo'lsin dedilar bu odamlar islomni qilyapman deb davo qiladi mal'un bo'lib keladi u atalayotgan narsalar qora pashshani ham yarata olmaydi bu so'yilayotgan narsani olloh yaratgan ollohni o'zigagina bo'lishligini olloh buyurgan قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له mana bu narsani biz tushunishimiz kerakki namozim va qurbonligim so'yishim nusuk so'yilayotgan narsani aytadi shu shariatda halol bo'lgan go'shti halol bo'lgan narsani faqat alloh robbil alaminga atab so'ydim bo'lishi kerak agar bir ba'zi kishilar savol qiladiki ollohni nomiga atab mabodo bir mozorga olib borib so'ysa-chi, desa u ham durust emas birodarlar biz darslarimizda aytganmiz shu odamdan savol so'raymiz savoliga savol bilan javob beramiz shu bilan siz shu mozordagi kishini ulug'lab turib so'yapsizmi desa ha desa durust emas yo'q men bir narsa bir go'sht serob bo'lsin deb so'yyapman bu yerda so'ysam ham bu yerda so'ysam ham bo'laveradi qayerda so'yishimni e'tibori yo'q edi desa u boshqa gap lekin bunday demaydi bir odam imom azam rahmatullohi alayh asli o'zlari qabristonni ichida qur'on o'qishni man qilganlar nima uchun qur'oni karimni uyda tilovat qilinmasligi kerak pokiza o'rinda bo'lishi kerak deganlar lekin ulamolar fatvo berishganki tilovat qilsa bo'laveradi deb hatto shu narsani qur'oni karimni qabristondan boshqa yerda tilovat qilinishligi kerak deydilar hatto mana bu haqda ibodat qiroat ibodat bo'lganligi uchun olloh subhanahu va taolodan boshqaga bo'lib qolinishligini bo'yi kelib qolgan joyda eslatganlar imom azim rahmatullohi alayhi ba'zi bir fikrlari qattiq bo'lgan fikrlari bor mana shu fikrlardan bittasi shu yana bittasi shuki hajga borganlarda duoni qiblaga qarab turib qilinadi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavzalarini oldida turganda qiblaga qarab duo qilinadi deydilar ulamolar imom molik abdulloh ibn umar imom molik duo qilsa bo'laveradilar qayerga qarab turibman deydi qiblaga qarab turib duo qilishlikda imom azam rahmatullohi yakka o'zlari shu fikrni qiladilar ya'ni ollohni rizoligi bo'lsin o'tgan imomlarni hammalaridan ular shirk bo'ladigan joylardan juda ehtiyot bo'lishganlar agarki shirk bo'lmasa ham bo'yi bo'lib qoladigan joydan ehtiyot bo'lishganlar va ogohlantirishganlar va shu narsani amallarida ko'rsatganlar shuning uchun ham imom abu yusuf imom azam rahmatullohi alayhi haqida aytgan ekanlarki imomni shunday ba'zi so'zlarini xalqqa aytganliklaridan qilich bilan chiqqanlari oson bo'lardi degan ekanlar shunaqa qattiq turgan ekanlar ba'zi masalalarda lekin hanafiy mazhabdaman degan odamlar bu so'zlardan butunlay bexabar birodarlar man ahdasa fiha hadasan أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين kim madinada biror munkar ishni qilgan bo'lsa fiho madinaga qaytdi yoinki biror bir qisos olinadigan jinoyatni qilgan odamni joylab bekitgan bo'lsa dedi ba'zi rivoyatlarda man ahdasa fiha hadasanni ma'nosi madinada bid'at ish qilgan bo'lsa degan ekanlar allohni la'nati bo'lsin maloikalarni odamlarning la'nati bo'lsin shularga degan ekan shuning uchun hamma joyda ham gunoh qattiq birodarlar lekin madinada turib gunoh qilishlik juda ham qattiqdir payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umrlarining oxirlarida vafotlaridan besh kun ilgari dedilar yahudlarga ollohni la'nati bo'lsin ular payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishganlar ya'ni payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olganlarga ollohni la'nati bo'lsin dedilar shuning uchun qabristonda masjid qilmasligi kerak birinchidan la'natdan ehtiyot bo'lishimiz uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar ikkinchidan ular bizga ko'p joylarni tashlab ketgandan keyin ularga tanglik qilmasligimiz kerak لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga ham la'nat aytgan ekanlar va erkaklarga o'zini o'xshatgan ayollarga ham la'nat aytdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shuning uchun alloh subhanahu va taolo erkak kishini erkak qilib yaratdi u ayol bo'lishlikni orzu qilmasin ayolni alloh subhanahu va taolo ayol qilib yaratdi u erkak bo'lishlikni orzu qilmasin mana bu o'zini o'xshatishlik shu la'natga sazovor bo'ladigan ishdir shuning uchun alloh subhanahu va taolo mana bu la'natiga sazovor loyiq bo'lib qoladigan o'rinlardan ehtiyot bo'lishlik uchun mana bu narsani o'qib berdik birodarlar avvalda o'qib bergan bo'lsak bilmadim u albatta takror bo'lib qoladi birodarlar men bir shu o'rinda ba'zi masalalardagi nima bu fikr bo'lib qolishganiga javob aytib shu hadislarni ba'zilarini o'qib beraman shundan umumiy tushuncha hosil qilib olasizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما men o'zimni tushimda misvok tutayotgan edim ikki kishi keldi bittalari ikkinchisidan kattaroq men misvokni kichkinalarga beruvdim menga aytildiki kattasiga bergin dedi shunda kattalariga berdim imom buxoriy rivoyatlarida min ijla inna min ijlalillahi ta'ala ikroma bi shaybatil muslim va hamilil qur'ani ghayril ghali fihi wal jafi anhu va ikroma bi sultanil muqsit alloh taoloni ulug'lashlik jumlasidandir musulmon qariyani hurmatlashlik musulmon kishini hurmatlashlik Allohni hurmatlashlikdir. Va Qur'onni o'ziga homil ko'tarib olgan, g'ulu haddidan oshmagan va Qur'ondan o'zi yuz o'girmagan, Qur'onni o'ziga ko'tarib amal qilgan kishini hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir. Va adolatlik sultonni islomiy adolat bilan bo'lgan sultonni hurmatlashlik Allohni hurmatlashlik jumlasidandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Laysa minna man lam yarham va ya'rif sharafa Kichkinalarimizga rahm qilmagan va kattalarimizning sharafini bilmagan bizdan emas dedilar. Ya'ni bu narsa ba'zi bir amallarda ba'zi bir birodarlar o'ylab qolmasliklari kerakki faqat bir o'ng tarafni o'zigina sunnat deb qolmasligi kerak ba'zi muomalatlarda ya'ni albatta islom ko'rsatgan narsa o'ng tarafdan bo'lishligi ko'p narsalar islomiy ko'rsatgan narsalardagina bo'ladi ba'zi bir taom yoki ba'zi muomalotlarda mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa xilof sunnat bo'ldi degan fikrda bo'lib qolmasligimiz kerak birodarlar chunki hadislarni zohiri ikkovini ham bizga o'rgatadi masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yelkalarimizni namozda silab tekislardilar to'g'rilaninglar ixtilof qilmanglar saflarni barobar qilinglar menga fazilat egalaringlar kattaroq kishilar meni yonimda tursin dedilar ya'ni bu narsalar birinchi safni savobini ko'p aytishliklariga qaramasdan baribir o'zlarining yonlarida ahli fazil odamlar turishligiga targ'ib qildilar undan tashqari namozga o'tishlarga ham birinchi Allohning kitobini eng qiroat qiluvchi, qiroat ilmida mohir bo'lgan odamni muqaddam bo'lishligini o'rgatdilar. Agar qiroat barobar bo'lsa, ularga hijratni avval qilgan kishi bo'lishligini, agar hijratda ham barobar bo'lsa, ularning yosh kattasi imom bo'lishligini ta'lim berdi. Bu mabodo Imom Muslim mana o'zlarining jami sahihlarida shuni chiqarganlar. bu misvok hadisini kattaga bergin degan hadisni bu ibn battor rahimaulloh shuni hujjat qilib aytadilarki bunda yoshi ulug' kishini misvoqda muqaddam qilib berilishligiga dalil bor albatta bunga taom yemoq va ichmoq va yurmoq gapirmoq bu narsa muqaddam bunga bog'lanadi dedilar ya'ni biz bilaylikki ba'zi vaqtlarda shunday narsa bo'lib qolishi nimasa mabodo o'ng tarafdan bo'lmay qolsa biz bu narsani sunnatni tark qildik degan quruq tushunchada bo'lib qolmasligimiz kerak ba'zi bir xatlar shu narsa menga kelgan shuni men umumiy qilib aytib beryapmanki biz faqat sunnat degan narsani shunaqa quruq holatda tushunib qolmasligimiz kerak birodarlar hamma hadislarni bog'lab turib shu narsada masalan masjidga kirishlikda biz o'ng oyoq bilan kirishimiz sunnat bunda shak shubha yo'q tahoratga kirganimizda chap oyoq bilan kirishligimiz bu sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar buyurmaganlar lekin qilganlar oyoq kiyimlarimizni kiyishligimizda o'ng tarafdan kiyishligimiz sunnat liboslarimizni kiyganda o'ng tarafdan kiyishligimiz sunnat qilganlar buyurmaganlar ammo shuni mana bu taom ba'zi muomalatlarda o'ng tarafdan bo'lmay qolsa sunnatga xilof bo'ldi deb tushunishlar va bunga qattiq nima bo'lishlar bu to'g'ri kelmaydi birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki kishi bir narsani talab qilishib qolsalar yoshi kattani muqaddam qilardilar va aytadilarki kabbir kabbir deb kattani yoshi kattani muqaddam qilinglar deb ollohni qadrlaymiz duo qiling deb xat yozishlik bu noto'q gap birodarlar xato emasmi deb so'rabdilar bu kishi bizdan jumada ehtiyot peshin haqida masala so'ralmasin birodarlar unaqa gap bo'lmaydi hecham ba'zi bir kishilar sunnat namozlarini tezroq ruku sujud qilishlari qanday bo'ladi degan savol qildilar ya'ni sunnat namozlari farz namozlarga qaraganda yengilroq o'qilsa uni zarari yo'q birodarlar chunki mana masalan shomdan ilgarigi ikki namozini juda yengil o'qishardilar dedi bir riyo haqida gapirib bering dedi riyo haqida juda ko'p darsimizda birinchi darsimizda ixlos darsini aytganmiz shunda riyoni ham aytib o'tganmiz birodarlar dedi xatlarni o'qib shunday tushunamanki men ba'zi odamlar xatlarni yozishadida bironta odamdan bir riyo qilganligini ko'rib shu achchig'ini bosmoqchi ham bo'ladi bu minbar unaqa joy bo'lishi kerak emas birodarlar birovdan o'ch olish va birovdan nima qiladigan joy bo'lmasligi kerak riyo haqida eshitmoqchi bo'lsa ana shu biz darsimizda aytib o'tganmiz ixlos darsimizda riyo haqida ham gapirib o'tganmiz hunarni o'g'irlasa bo'ladimi deb so'rabdilar masalan bir kishida bir hunar bo'lsa shu hunarni o'rgatmayotgan bo'lsa shuni o'g'irlash ya'ni buni ma'nosi o'zi qanday tushunadi bilmaymiz shuni o'rganib qanday bo'lsa ham o'rganib olishlik degani ya'ni ba'zi bir nimalarga shuning o'zini bildirmasdan soddalikka olib o'rganib olish bo'lsa kerak o'g'irlash ma'nosi albatta uni endi hech qachon o'g'irlab undab qo'ymay ketolmaydi albatta buni shunaqa bo'lib o'zi ehtiyotkorlik bilan harakat qilib o'rganib o'g'irlash ma'nosi desa bo'ladi hop bu yerda so'rabdilarki junub holatda ayol kishi bolasini emizsa bo'ladimi dedilar bolasini emizsa mabodo shu zarurat bo'lsa bo'ladi lekin yaxshi emas g'usul qilib emizgan bo'lmoqligi kerak bu bir kishi savol qildilar ho'p mana inshaalloh bundan keyin darslarni qilamiz Sahobalarning fazilatlari to'g'risida gapirmay qo'ydingiz yo sahobalar tugab qoldimi debdilar haqiqatda biz sahobalarni anchalarini aytdikku tugagani yo'q inshaalloh qilamiz salomat bo'lsinlar ya'ni shuni fazilatlari yozilgan nima tugab qoldimi dedilar to'g'ri aytgan bu yerda so'rabdilar qayerda rajab oyini biror bir xosiyati bormi yoki bir oy haqida bir rajab oyi haqida johiliyatdagi gaplar bor xolos johiliyatda odamlar shunaqa rajab oyini ulug'lashgan ular endi xohlagan oyni ulug'lashavergan johiliyat degani bir deyarli qonuni yo'q degan narsa qonuni yo'q jamiyat degani biz islom mana bizga rajab oyida aqira shunaqa narsalardan rajabga atab bir narsalar so'yishdan man qilindi Men libosimni oshig'imdan pastga tushirib kiyib o'rganib qolganman, lekin menda hech qanday kibr yo'q, faqat shunday kiyinib o'rganib qolganman, deb so'rabdi. Bunga javob shuki, kim kibr bilan shunday qilib yursa, haligi hozirga kelingan hadis unga sodiq keladi. Kim kibrsiz agar kiyinsa ma min al fa huwa fi an Ya'ni oshig'idan pastga tushgani o't degan degani bu kibrsiz bo'lganga ammo kibr bilan bo'lganga haligi qattiq azobdir shuning uchun ba'zi odamlar savol beradiki islom nahotki endi bir shu bir ozgina nima bo'lsa degan narsa ichinglarda chigallashtiradi islom buyurgan narsani qul xub deb qabul qiladi va shundan tashqari islomning buyurgan ba'zi ishlari borki u hayotda bir jinday deb e'tibor qilgan narsangiz borki agar shu jinday narsani siz e'tiborga olmasangiz shun bilan hayot muvozanatdan chiqib ketadi misol qilib olaylik siz bir hisobchi odam bo'lsangiz bir yuz yigirma ming so'm pul yozilishi kerak bir yuz yigirma ming so'm pulni yozishni o'rniga shu qo'lingiz tegib ketdi yana bitta yumaloq sifrni qo'shib qo'ydingiz siz shu sabab bilan bir million ikki yuz ming so'm berib yuborildi tez xazinani kuyib ketadi shunda siz aytib bu nima qilganing bu desa ha nima qilibman deydi ha bu yerga sen bu bitta narsa qo'shib qo'ysan desa ha bitta narsa qo'shib qo'yganingga shuncha nima qilaverasizmi desa to'g'rilan birodarlar to'g'rimi shu shunday hayotda bir ishlar borki bir jinday bir narsa qo'shib qo'yasiz shu bilan uyingizni kuydirib yuborasiz islomda ham bizni shunday buyurilgan narsalar borki bizni shu hayotda daqiq bo'lishligimizga o'rgatadi birodarlar ana shunday jinday buyruqlarni qilishligimiz bilan biz hayotda juda daqiq ziyrak bo'lamiz shuning uchun undan tashqari biz bu nuqtani istashga ham hojatimiz yo'q lekin islom buyurdimi tamom bu yana rajab oyidan so'ralgan bu rajab boylar ko'payib ketishi juda ko'plar buni duo qiling deb duo qilamiz alloh subhanahu va taolo kasallarga shifo bersin alloh subhanahu va taolo mana ilm toliblariga alloh taolo g'ayrat bersin olim amalliga olim bo'lsin. alloh subhanahu va taolo bu mazlumlarga najot bersin alloh subhanahu va taolo farzandi yo'g'illarga farzand bersin alloh subhanahu va taolo hammamizni ham gunohlarimizni mag'firat qilsin ibodatlarimizni alloh qabul qilsin alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davomiy qilsin alloh subhanahu va taolo shu darsga to'g'ri yo'lga yo'llasin va shunga amal qilishlikka alloh tavfiq bersin sallallohu taolo ala xayri Muhammadin.